Isus iscijeljuje slijepca od rođenja. Poglavlje 9. Prolazeći ugleda čovjeka slijepca od rođenja. Njegovi ga učenici upitaše, Rabi, ko sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Isus odgovori, ne sagriješi ni on, ni njegovi roditelji, nego je to zato da bi se dijela Božija očitovala na njemu. Trebamo raditi dijela onoga koji me posla, dok je dan dolazi noć kad niko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam ja svijeta. Rekavši to pljunu na zemlju i načini od pljuvačke blato, te mu pomaza blato moći i reče mu, idi umij se u kupalištu, silao mu, što znači poslan. On dakle ode, umije se i vrati se gledajući. A susjedi i oni koji su ga prije viđali kad bijaše prosjak govorili su. Nije li to onaj što je sjedio i prosio? Jedni su govorili, on je. Nije, samo mu je sličan, govorili su drugi. A on je sam govorio, ja sam. Tada su ga upitali, kako ti si dakle otvoriše oči? On odgovori, čovjek koji se zove Isus načini blato, te mi nama za oči i reče, idi u silaom, umi se, otiđo dakle, umi se i progleda. Upitaše ga, gdje je on? Odgovori, ne znam. Odvedu bivšeg slijepca farizejima, a tog je dana kad Isus načini blato i otvori mu oči bila subota. Farizeji su ga također ponovo ispitivali kako je progledao, a on im reče, stavio mi je blato na oči i umih se i vidim. Tada su neki od farizeja govorili, taj čovjek nije od Boga, jer ne svetkuje subotu, a drugi su govorili, kako griješnik može činiti takva znamenja i među njima nastade razdor. Tada se ponovo obrate slijepcu. Šta ti kažeš o njemu? Ta tvoje oči otvorio. On na to reče, prorok je. Židovi ipak nisu vjerovali da je bio slijep i da je progledao sve dok ne pozvaše roditelje toga što je progledao, pa ih upitaše, je li ovo vaš sin za kojega kažete da se rodio slijep? Kako to da sada vidi? Njegovi roditelji na to odgovoriše. Znamo da je ovo naš sin i da je rođen slijep. A kako to da sada vidi, ne znamo. I komu je otvorio oči, ni to ne znamo. Njega pitajte, odrastao je. Neka govori samo sebi. Njegovi roditelji tako rekoše jer su se bojali židovi. Židovi su naime već bili odlučili da će svako koga prizna za Krista biti izopćen iz sinagoge. Stoga njegovi roditelji rekoše, odrastao je, njega upitajte. Tada pozvaše drugi put čovjeka koji bijaše slijep, te mu rekoše, odaj Bogu slavu, vi znamo da je taj čovjek griješnik, a on odgovori, je li griješnik, ne znam, jedno znam, premda sam bio slijep, sada vidim. Na to ga upitaše, šta ti učini, kako ti oči otvori? Odgovori im, Rekoh vam već i niste me saslušali. Zašto hoćete to opet čuti? Hoćete li vi postati njegovim učenicima? Tada ga izgrdiše te rekoše, ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsije govorio Bog, a za ovoga ne znamo odakle je. Odgovori im čovjek, to i jeste čudnovato što ne znate odakle je, a meni je otvorio oči, da znamo da Bog griješnike ne uslišava, nego koli je bogojazan i njegovu volju vrši, to ga uslišava. Od pamti vijeka se nije čulo da biko otvori otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao učiniti ništa. Odgovoriše mu, rođen si sav grijesima i ti da nas učiš i izbaciše ga. Doću Isus da su ga izbacili, te našavši ga reče, vjeruješ li ti u sina čovječijega. On odgovori, a ko je taj gospodine da povjerujem u njega? Reče mu Isus, vidio si ga i taj koji govori s tobom on je. A on reče, vjerujem gospode i pokloni mu se. Tada reče Isus, dođoh na ovaj svijet radi suda, da vide koji ne vide i da oslijepe koji vide. Čuli su to neki od farizeja koji su bili s njime, te mu rekoše, zar smo i mi slijepi? Reče im Isus, da ste slijepi, ne biste imali grijeha, ali vi sad govorite, vidimo, vaš grijeh ostaje.